Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri viseidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo, nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus, beras žemėje tikėjimą. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja savo vienas taip meldėsi. Dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigiju. O muitininkas stovėjo tokiai ir nedryso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas. Dieve būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Žmonės Jėzui neždavo kūdikius, kad jis juos paliestų. Tatai matydami mokiniai ėmė bartis. O Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis ją. Vienas didikas kartą paklausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą. Jėzus jam atsakė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik Dievas. Įsakymų žinai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, gerb savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, viso šito laikiausi nuo pat jaunystės. Tai išgirdęs Jėzus jam tarė – Tau trūksta vieno dalyko. Parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams. Tai įsigysi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Tai išgirdęs didikas nusiminė, nes buvo labai turtingas. Matydamas jį tokį, Jėzus prabilo. Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Girdėjusieji tai paklausė, kas tada galės būti išgelbėtas? Jėzus atsakė, kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui. Tuomet Petras tarė, štai mes, viską palikę, nuėjome paskui tave. Jėzus atsakė jiems, Iš tiesų sakau jums, nėra nei vieno dėl Dievo karalystės palikusio namus ar žmoną, ar brolius ar gimdytojus, ar vaikus, kuris jau šiuo metu negautų nepalyginti daugiau, o būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Jėzus pasišaukė dvylika ir tarė – Štai mes einame į Jeruzalę. Ir ten išsipildys visa, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys. Bet trečią dieną jis prisikels. Tačiau jie nieko nesuprato Tos kalbos prasmė jiems liko paslėpta ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma. Kai Jėzus prisertino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys Elgeta. Išgirdęs praeinančią minę, jis paklausė, kas tai būtų. Jam pasakė, jog praeinas Jėzus Nazarietis. Tuomet neregys ėmė šaukti – Jėzau Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ėja prieš akiją draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, Jėzus paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau. Šis atsakė, viešpatie, kad praregėčiau. Jėzus tarė, regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas bemat praregėjo ir nulidėjo jį garbindamas Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą.